sabiluna jihad ya'ni yo'limiz bizni jihad degan mavzu bo'ladi bu mavzu butun hayotimizni dars qilsa ham tugamaydigan mavzu ya'ni hammamiz mana shu jihod uchun keldik shuning uchun ota onalardan hamma narsadan kechib keldik hayotimizni ham mazmuni mana shu jihod bilan bo'ladi abdulazizom rahimulloh aytganlaridek man jihodga kelganimdan keyin shunday bo'ldiki man baliqqa o'xshab qoldim jihod bo'lsa suvga o'xshab qoldi deydi baliq suvsiz yashamagandek inson ham jihodsiz yashamaydigan bo'lib qoladi yoki boshqa darslarda aytadiki abdulozim rahmatulloh mani yoshim bir sakkiz yoshlik bolaga o'xshaydi deydi sakkiz yoshlik bolaga chunki deydi jihodda man sakkiz yil yashadim deydi shuning uchun hammamiz hozir e, yangi avlodmiz jihodga kelganimizdan keyin biz o'lishlikni emas yashashlikni qasd qilishligimiz kerak kim agar jihodga kelgandan keyin faqat shahid bo'lib ketishligini qasd qiladigan bo'lsa bu odam jihodni ma'nosini tushunmabdi jihodga kelib turib birinchi safga turib shahid bo'lib ketaman deyishlik oson narsa birinchi safda jihod qilish oson narsa lekin jihodda yashashlik qiyin narsa said qutb rahmaulloh aytganlaridek olloh yo'l ollohni yo'lida qatl bo'lishlikdan ko'ra ollohni yo'lida yashashlik qiyin deb aytadi hammani qo'ldan keladi ya'ni jihod qilib shahid bo'lib ketishlik lekin kamchiligini qo'ldan keladiki mana bu jihodda yashashlik chunki jihodda yashashlik uchun katta sabr kerak katta sabr kerak sahobalar ham mana shunday sabrni boshdan o'tkazgan bitta biz emas makkani qaraydigan bo'lsangiz o'n uch yil yashaydigan bo'lsa sahobalar qitalga buyurilmagan hammamizga ma'lum jihod nechta marhaladan iborat to'rtta marhaladan iborat jihod to'rtta marhaladan iborat birinchisi makkiy marhala deydi unda urushga izn berilmagan unga urushga izn berilmagan ikkinchisi izn berilgan uchinchisi jang qilganlarga qarshi jang qilishlikka to'rtinchisi kofirlarga hammasiga qarshi ommadan jang qilishlikka buyurildi birinchisi urushga izn berilmagan paytida sahobalar kelardiki abdurahmon ibn af roziyallohu anhu yo rasululloh biz o'zi islomga kirishimizdan oldin ham pullarimiz bor edi aziz bo'lib yashardik bizga hech kim hech narsa deyolmasdi nimaga endi islomga kirganimizdan keyin jim bo'lib qolishligimiz kerak jang qilaylik deyishdi mana safimiz ko'payib ketdi jang qilaylik deyishdi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam bu narsaga hali buyurilmadim dedi endi nima uchun fikr qilamiz endi mana darsimiz fikriy bo'lishi kerak fikr qilmasak u dars foydasi bo'lmaydi eslasak oldingi darsimizda bitta doskada chizib dars o'tdik a kimni esda bor qaysi hadis o'tdik odam hayotini chizib berdida keyin bunaqasiga ko'ndalang chiziqlarni qo'yibdi shu odamga keladigan musibatlar unisidan qochsa bunisiga tutiladi bunisidan qochsa bunisiga tutiladi dedi jihod ham shunaqa endi bir narsa bo'lishligi uchun undan oldin bir narsa bo'lishi kerak ya'ni jihod bo'lishi uchun jihoddan oldin bir narsa bo'lishi kerak tushunyapsizmi shuning uchun kofirni eng qattiq yomon ko'radigan odam mujohid bo'lishi kerak hozir masalan ba'zilarimiz video ko'rib kelganmiz ba'zilarimiz da'vat bilan kelganmiz video ko'rganmizki masalan falastinda ayollarni sochidan tortib bir nima qilgan videolarni ko'rganmiz hammamiz abdulla buxoriy rahmulloh dars qilgan shunda odamda bir hissiyot uyg'onganki buni ko'rib turib odamni shijoati qo'zg'ab ketgan shu davlan ko'radigan bo'lsak asosiy videolari shunga qaratilgan o'zi odamlarni chaqirishlikka jalb qilishlikka bayroqlar masalan nashidalar bu odam chaqiradi bu narsa haqiqatda sahobalar o'n uch yil faqat aziyatda yashaydi olloh urushlikka buyurmadi nimaga agar birdaniga urushlikka buyurganda ular hali urushni ma'nosini tushunmasdi shuning uchun ba'zi odamlar keldida alloh subhana taolo ne'mat qilib bergandan keyin jang boshlab yubordi jangga kirib chiqdi boshqa bo'ldi qattiq zaxmiy bo'lgandan keyin birdaniga turkiyaga chiqib ketib qoldi hali ular urushni mohiyatini tushunib yetmadi hali shuning uchun urushni mohiyatini tushunib yetishlik uchun jihodda sabr qilib yashashlik kerak hech narsa sabrsiz bo'lmaydida shu abdulla azom aytadiki jihod deydi o'nta sabrdan iborat a eshitganmiz a o'nta sabrdan iborat bittasi kimga kofirga kofirga birodarlarga to'qqiztasi kimga bu ham birodarlarga shuning uchun hozir hammamiz bitta kesga solingan odamga o'xshaymiz hamma bitta setkaga solinganda kimnidir oyog'i kimnidir yuziga tegib qolyapti kimnidir oyog'i kimnidir biqiniga tegib qolyapti g'ashti kelyaptida bu bunaqa qilyapti u bunaqa qilyapti chidolmayapti odamlar Shuning uchun jihod sabrsiz bo'lmaydi. Alloh subhanahu taolo uchun am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa as sabirin. Alloh subhanahu taolo sizlardan jihod qiladiganlarni ko'rmasdan turib va sabr qiladiganlarni ko'rmasdan turib sizlar jannatga kiraman deb hisob qilabsizlar. Ikkita narsa. Jihod va sabrsiz odam jannatga kiraman deb o'ylamasin deyapti Alloh. Qattiq oyat bu. Qancha-qancha odamlarga shu oyatlar ko'ndalang kelgan. Kelmagan deb o'ylaysiz. Kelgan. Masalan, ko'plab salaflar bor edi kechasi bilan zalzala surasini o'qib chiqardi faqat siz bitta oyatni o'zini ozgina tafakkur qilib ko'rsangiz butun hayotingizga kifoya qilishlik kerakda sahobalarni hayoti shunaqa bo'lganda shuning uchun jihod e, ya'ni qur'on darajama daraja nozil bo'ldi birdaniga nozil bo'lmadi kofirlar birdaniga nozil bo'lsa nima bo'ladi deyishardida lekin alloh subhanahu taolo aytyapti sani qalbingni mana shunday qilib sobit qilishlik uchun biz uni bo'lib bo'lib tushirdik deb shuning uchun jihatdan akalar o'ylamanglarki birdaniga bir narsa bo'lib ketmaydi darajama daraja ketadi boshida yeshilxo'r bor edi davla bor edi hamma bor edi kash edi shu davrida undan keyin mana hisoillarni orasidagi undan keyin ixtiyal bo'ldi ixtiyal qatl qatl qilib ketishligi undan keyin mana nizom undan keyin mana turkiya va hokazo ketaveradi bu marhala tugamaydi tushunyapsizmi siz o'ylamang man masalan bugun mana shu marhala tugab olsa endi dam olar ekanmiz unaqa deb o'ylamang bu darul ibtila sinov diyori kim agar shuni darul jaza jazo diyori qilib yuboradigan bo'lsa bu xato o'ylabdi bu odam tushunyapsizmi faqat sinovdan iborat hayotingiz bir qarasangiz xotiningiz bilan bir qarasangiz boshqa bilan bir qarasangiz birodar bilan bir qarasangiz zahmiya bilan bir qarasangiz pul bilan bir qarasangiz ochlik bilan bir qarasangiz qo'rquv bilan sinab bu hayot mana shunday ketadi jihod ham mana shu hech qachon unutmasligimiz kerak jihodga yangi kelgan odam miyasiga quyib olsinki bo'ldi mani endi boshimda mushkula boshlandi mushkula bu tugamaydi endi mana shu yerdan qon otilib chiqmagungacha mana shunday qilib oling siz shunda yaxshi yasaysiz shuning uchun bir birodarimiz bor edi ahli ilm jihodga kirishligimdan oldin aytdimki aka shunaqa jihodga kirmoqchiman boshqa dedi aytdiki siz kirishingizdan oldin uka dedi shunday tasavvur qilib kiringki siz qaroqchilar bor o'g'rilar bor bardak joyga kirib ketyapsiz hozir shunday o'ylang keyin undan sal yengilroq topasizda keyin xotirjam yashaysiz siz o'ylamang sahobalarni hayoti deb kirasizda ko'pchilik mana shunday qilib bo'lganda shuning uchun tashqaridagi jihodni tushunmagan e, saroy mullasi deymiz kim desak ularni ismlarini ham zikr qilishga arzimaydi aslida davralarda chunki biz ular hadafimiz emasda bizni bizni hadafimiz kofir bor undan katta ishlar bor hayotimizda shuning uchun ular aytadiki mana ular deydi turkiya bilan ishlayapti deydi u unga farqi yo'q jeshinxur jamoatimi boshqami farqiga bormaydi yoki bir toifa aytadiki madhaliylar aytadiki bular deydi xovorijlar deydi ular davlat bilan buyog'i ham farqiga bormaydi shuning uchun odam hamma narsaga tushunishligidan oldin voqelikda boshdan o'tkazishlik kerak man sizga aytamanki boksga kiradigan bo'lsang boks tushadigan bo'lsang boshingni qattiq zarba yeysan charchab qolasan boshlaring og'riydi desam tushunmaydi odam bitta ringga tushib turib bir kalta yegandan keyin zo'r tushunadi shu odam kalta yegandan keyin u so'z so'zsiz tushunadi u odam qanaqa ekan desa u sizga tasvirlab beradi jihod ham xuddi shunaqa kofirdan bitta kaltangni yemagungacha odam kofir qanaqaligini tushunmaydi uchun biz aytganmizda avvalam darslarda masalan hozir rossiyada yurganlar bor boshqa bor rossiyada metroda ketayotganingizda bir askari yo boshqasi chiqib qolsa ketaverasiz uncha narsani his qilmaysiz askar bitta polis chiqib qolsa ketaverasiz u bilan lekin bu yoqqa kelganingizdan keyin ruscha shu ichingizda ko'ra olasizmi shuning uchun alloh subhana taolo hijratni farz qildiki badanni ajrasin hijrat degani hijrat masalan masiyatdan hijrat qilish bor gunohlardan hijrat qilishlik bor yoki hijrat bir diyordan ikkinchi diyorga ham bo'ladi masalan e, darul kufrdan darul islomga bo'ladi masalan darul kufrdan darul jihad u hijrat mana shunday u shunga o'xshab turib darul masiyadan masiyat diyoridan haqiqiy maqsad bo'lmagan diyorga hijrat qilish bo'ladi shuning uchun inson hijrat qilmagunigacha va kofirlarni ko'rmagunigacha bu jihodni tushunib yetmaydi shuning uchun baroat surasi tavba surasi oxirgi nabiy sallallohu alayhi vasallam hayotidagi oxirgi nozil bo'lgan suralardan bu baroat uch qismga bo'linadida tabukdan oldin nozil bo'lgan tabuk jihod paytida nozil bo'lgan va tabukdan keyin nozil bo'lgan uch qismga bo'linadi tavba surasi nozil bo'lishi shuning uchun sahobalar oxirgi marhala bo'ldiki mana shu tavba surasi hozir qancha ahkomlarni o'tib kelingda qancha suralarni tafsir qilib kelib turib oxirida bitta tavba surasini tafsir qilingda bo'ldi odamga kifoya qiladi bu shuning uchun jihodni oxirgi marhalasi ham tavba surasida mushriklarga sizlarga to'p to'p bo'lib jang qilgani kabi kaffa jang qilgani kabi sizlar ham ularga qarshi kaffa jang qilinglar bu oyat bekorga nozil bo'lmadi shuning uchun siz tavba surasini bitta mana shu darsdan keyin kim tavba surasini tarjimasini o'qib ko'rsinda shunaqangi og'ir oyatlar borki ahli ilmda qanday bu oyatdan keyin o'tiribdi degan savol sizni qiynaydi o'z o'zidan qiynaydi bu odamlar shuncha oyatdan keyin qanday o'tiribdi degan shuning uchun akalar mana bu hayotlarimiz boshqalarimiz bu jihod bu hayotni bir juz qismi sizni hayotingizni bir juzi lekin bu ajralmas qism bo'lishi kerak shuning uchun biz aytyapmizki bir hayvonni boshsiz tasavvur qilib bo'lmagandek ummatni jihodsiz tasavvur qilib bo'lmaydi ummatni nima jihodsiz tasavvur qilmaydi bu jihod amaliy narsada kofirga zarba siz kofirga qancha gapiring urishing boshqa qiling siz uni urmaguningizgacha hech qanaqa zarar bera olmaysiz shuning uchun yevropada yurgan kishilar biladiki yevropada shunaqa qonun qo'yib qo'yganki urganga katta shtraf qo'yib qo'ygan urolmaydi yuzma yuz burni burniga tegib tursa ham baqir chaqir qilsa ham urolmaydi hech narsa emas deysizmi ko'rasizda u qiladi bu qiladi burni burniga tegib turadi urolmaydi tushunyapsizmi shuning uchun bu jihod ana shu uriladigan marhala bu da'vatlar bo'ladi masalan internetda boshqa qiladi qancha qancha da'vatlar bo'laveradi u da'vat o'sha urushga tayyorgarlik o'sha shapaloqqa tayyorgarlik da'vat ha jihodga kirganingizdan keyin o'sha voqelikka tushdingiz endi boshlanadi hayot shuning uchun jihoddagi birodarlar xotirjam bo'lsin hayot endi boshlandi siz ummatga xizmat qilish kerak shuning uchun musanna ibn harisa roziyallohu anhu u kishi juda shijoatli kishi bo'lgan jangda ko'rdida insonlarni o'zini birinchi safga otayotganligini ko'rib turib halaka qavmin dedi qavm halok bo'libdi jalu shahadata shahodatni g'oyalar qilib olgan qavm halok bo'libdi dedi ya'ni eng birinchi hadafingizni shahodat qilib olsangiz sizni halok bo'lganingiz shu tushunyapsizmi sizni birinchi hadafingiz ollohni kalimasini oliy qilishlik ollohni rozi qilishlik bo'lishi kerak shuning uchun shu mezonni man nimaga qayta qayta darsda aytyapman sizni miyangizga shunday o'rnashish kerakki ildiz bo'lib mana shu sizni hayotingizdagi mezon bo'lishi kerak har bitta ishni to'xtashlik kerakda bu ollohni rozilik qilishlik uchun bo'ladimi bu ish yoki ollohni roziligi uchun bo'lmaydimi shuning uchun jihodingizni ham qarang qaysi tarafga ketyapsiz qaysi tarafga otilib ketyapsiz siz o'qsiz tushunyapsizmi sizni otadigan kishi shariy bo'ladi shariy alloh subhana taolo tarafidan endi bir vakil qilingan u shu sizni otadigan kishi shariy bo'ladi siz o'q borib turib qaysi tarafga otsa ketasizda tushunyapsizmi shuning uchun shariy ilmni bilmagan odam qayerga otilayotganini bilmaydi tushunyapsizmi shuning uchun biz hamma tana a'zolarimizni islomga taslim qilganmiz shariat bizni qaysi tarafga otsa shu tarafga otilamiz shariat bizni qaysi tarafga otsa shu tarafga otilamiz mana shunday bo'lishligimiz kerakda shuning uchun e, buni jangga kirganda boshqa yerlarga kirganda ko'ramizki hayotingizni ma'nosini bir kuni man o'sha birodarlar bilan jangga kirgan paytimizda avvallari kirgan paytingizda birinchi janglarda o'q o'z siz tarafga keladi o'q kelganda o'z o'zidan sizga tabiiyki qo'rquv bo'ladi ungacha siz tavba surasini ham anfol surasini o'qib tashlagan bo'ling jangga kirganingizdan keyin birinchi o'q kelgan paytda qo'rquv bo'ladi keyin siz o'zingizga o'zingiz aytasizki to'xta man kimni askariman kimni askariman ollohni askari bo'lgandan keyin la xumfun alayhim va lahum yahzanun ularga xafam yo'q mahzun bo'lishig ham yo'q bo'ldimi siz demak qaror qildingiz nafsingizda qaror qildingizki man ollohni askariman Allohning askari doim yutuvchi masalan qancha qancha payg'ambarlar borki qavm ularni qatl qilib yubordi masalan zakariya alayhissalom yoki iso alayhissalom masalan olib chiqib hojga e, qoqishni boshladilar asli haqiqatda qoqishmagan lekin masala shular mag'lub bo'ldimi mag'lub bo'ldi deymizmi deyolmaymiz chunki haqiqiy nusrat bu yerlarni fath qilishlikda yoki bir adadimiz ko'payib ketishlikda emas haqiqiy nusrat Allohni tanishlikda va g'oyani tushunishlikda bo'ladi. Endi qaytamiz. Alloh subhanahu taolo aytayaptiki, "Idza ja'a nasrullohi val fath va ra'aytan nas fi dinillahi afwaja." Agar Allohning nusrati keladigan bo'lsa, odamlarni ko'rasanki, Allohning diniga top-top bo'lib kirishadi. Shunda Ibn Abbos radhiyallohu anhu so'ralgan paytda buni tafsirida u kishi nima dedi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning vafoti dedi. endi nabiy sallallohu alayhi vasallamni vafotini nimaga nusrat deb nomlandi nimaga o'ylab ko'ringlarchi nimaga nabiy sallallohu alayhi vasallam vafotini nusrat deb nomlandi do'st olib kelsak bo'larkan nimaga nabiy sallallohu alayhi vasallam vafotini nusrat deb nomlandi tafakkur qilmasak hech narsaga erisha olmaymizda hozir masalan darsda o'tyapmizki nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganda mandan bitta oyat bo'lsa ham yetkazinglar shoyat eshituvchi kishi yetkazuvchidan ko'ra fahmliroq bo'lishi mumkin shuning uchun men hozir darsda shu gapimdan ko'ra bir kishi mana mandan ko'ra yaxshi tushunishi mumkin dars tushunyapmizmi nimaga nabiy sallallohu alayhi vasallam vafotini nusrat deb nomlandi payg'ambarlar ham kelinishlaridan maqsad nihoyasiga yetdi o'qishlari shu aytgan hammasi javob bo'ladi ko'pchilik aytadiki shom xotini boshi damashqqacha fath bo'lgan nusrat bo'lgan edi deydi u nusrat emas nimaga hmm. hamma aralashadi kimdir akasi qatl bo'lganligi uchun kimdir o'g'li qatl bo'lganligi uchun chiqqan edi hozir endi mana o'tirgan o'tirdi endi ozgina kishi qoldi hozir endi rus burnimizni tagiga keldi marhala endi boshlanyapti tushunyapsizmi siz borib turib damashqqa borib ribot turganingizda u nusrat emas edi chunki hamma aralashibdi munofiq qachon yashirin bo'ladi qattiqroq bo'lsa munofiq yashirin bo'ladi qachon ochiladi qiyinchilik bo'lgan hasan al basriy rahmonalloh aytganlaridek insonlar deydi ne'mat payti bir xil sinov payti ikki xil ne'mat payti bir xil sinov payti ikki xil hozir qaysi payt endi boshlanyapti hali boshlanmadi endi boshlanyapti endi qarang bir kishi kelib hozir shariladan qachon nusrat deyaptimi deyaptimi Did you, they have Calabar? محمد يا ابنه محمد بن يبتدى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه متى نصر الله sizlarda aytibdiki alloh subhana taolo zilzilalar qattiq qiyinchiliklar kelmasdan turib oldingi sizlarga kelganku shu qiyinchiliklar kelmasdan turib jannatga kelamiz deb kiramiz deb o'ylayapsizlar hatto aytadiki rasul bilan birga bo'lgan kishilar mata nasrulloh deydi nusrat qachon deydi savol savol berdi nusrat qachon javob bor shu oyatni davomida nima edi ollohni nusrati yaqin tamommi kim savol berayotgan bo'lsa nusrat qachon deyayotgan bo'lsa ollohni nusrati yaqin endi nusrat yer fath bilan bo'ladimi nima bilan bo'ladi yo'q biz yer fathi nusrat dedikmi hatto nabiy sallallohu alayhi vasallam vafoti nusrat deb aytilyapti nimaga desa nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan paytda din komil bo'lgan edi safl ajragan edi yerlar olingan edi hamma narsa bo'lgan edi tushunyapsizmi nusrat qachon nusrat deyiladi hamma narsa aniq bo'ladi aniq va ravshan bo'ladi nusrat endi hozir biz nusrat davridamiz tushundingmi saflar ajrayapti hozir nusrat davridamiz saflar ajrayapti siz kim kim nimaligini bilyapsiz hozir yana ozgina o'tsin yana ajraydi shuning uchun nusrat kelishdan oldingi holatdan alloh subhana taolo vasflab aytadiki jon halqumga keladi sahobalar aytganki jon halqumga kelgani ma'naviy bo'lmagan deb aytadi hassiy bo'lgan deydi haqiqatda jon shu yerga kelgan sahobalarda handa g'azotida haqiqatda jon shu yerga kelgan nima degani bu shu yerda sezasiz joningizni urayotganini bu ma'naviy ish bo'lmagan bizda hali unaqa bo'lmadi tushunyapmizmi jon mana shu yerga kelganda shunaqangi titraydiku odam shunaqangi titraydiki mana shu yerga kelganda odam yuragini shu yerda his qiladi nusrat mana shunday bo'ladi zot kelishidan oldin sahobalar kelishdiki qanday g'azotida yo rasululloh deyishdi qorinlarini ochib ko'rsatishdi nechta boylashgan edi tosh bitta boylashgan edi keyin nabiy sallallohu alayhi vasallam ikkita ko'rsatdi shuning uchun bizni shariylar ya'ni biz ana shunaqa paytda jesh junud bitta tosh boylaganda biz ikkita tosh boylamasak ekanmiz nusrat kelmaydi bu hozir ikkita gap bilan ketyapti bu narsa hayotni asosi bo'ladi tushunib olinglar shuni jihodni asosiy narsasini tushunmagan odam jihodni ma'nosini ham tushunmaydi tentirab yuraveradi siqiladi bir qarasang deydi qachon bu tugaydi deydi bir qarasang ishtibak bo'ladi bir qarasang ixtiyor bo'ladi bir qarasang turkiya bir qarasang rus qachon bu tugaydi jihodni tushunmagan odam tentirab yuraveradi shu tushungan odam xursand bo'lib yashaydi shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki man dedi da'vat qilayotgan narsam ya'ni ala basira hujjat ustida da'vat qilaman ana va man ittaba'ani man va manga ergashganlar hujjat ustida da'vat qiladi mujohidlar ham kadalik mujohidlar ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak endi bir narsa borki odamlar takfir masalasidan qochadi tolib ilmlar bo'lsin mujohidlar bo'lsin takfir masalasidan qochib yuradi tavhid masalalaridan qochib yuradi bittasini kofir degani bittasini murtad degani bittasini u degani qochib yuradi kimgadir bu masala saqil tuyuladi og'ir tuyuladi shuning uchun alloh subhanahu taolo baqara surasida faman yakfur bi taghut va yu'min billah faqad istamsaka bil-urvatil wusqa lam fisamalah kim agar tog'utga kofir bo'lsa va allohga iymon keltirsa bataqit uzilmaydigan mustahkam arqonni ushlabdi doska yo'q hozir do'stga bo'lganini tushuntiradi shuning uchun avsaq varal iymon iymonni mustahkam arqoni al hubbu fillah val bug'du fillah Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Alloh uchun yomon ko'rishlik. Hozir men birinchi boshida nima tushunchani aytib o'tib ketdik. Hozir xush paytgacha nima tushuncha haqida gapirdim? Qaysi tushuncha haqida gapirdim? Nusrat haqida. Nusrat haqida sal tushuncha bo'ldim. Nima uchun jihodda qanday yuribsizlar, qanday vaziyatdaligini sen tushundinglarmi? Hozir keyingi masalamiz Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Alloh uchun yomon ko'rishlik haqida ketyapti. Jihoddagi asosiy narsalar yasha olmaydi odam. Siz olmaydi. nima uchun Alloh uchun yaxshi ko'rishlik al hubbu fillah val bug'du fillah nima uchun bu narsa haqida gaplashyapmiz aytdiki mujohid kofirni eng yomon ko'radigan odam mujohid bo'ladi mo'minni eng yaxshi ko'radigan odam ham mujohid bo'ladi bundan kelib chiqyaptiki zamonamizni eng yaxshilari mujohid bo'ladi bu tushungan odam tushunadi buni ilm bo'lmasa shu narsani tushuna olmaysiz nimaga man mujohid kofirni eng yomon ko'radigan odam deyapman nimaga chunki kofirdan tarsa kelgan odam mujohid bo'ladilar bitta odam bitta odam bilan urushdida kalta yedi qattiq ko'zlari ko'karib ketdi boshqa kelsa haligi ko'zi ko'kargan odamga urgan odam yalinib yotgan ekan oyoqlarini o'pyapti ekan olomon to'plangandada kechirgin mani boshqa qilgan kelgan odamlar aytyaptiki kechirib qo'yaversang nima bo'ladi deyapti tushyapsizmi kelgan odam hali ko'rmadi uni kalta yeganini shuning uchun hali tashqarida turganlar tashqarida gapirayotgan kishilar jihodga kirib ko'rmagan kishi baroa surasini anfal surasini mujohid tushunganchalik tushunmaydi madinada yigirma yil o'qing va siz jihodda olti yil bo'ling rububiyat tavhidini agar haqiqatda tafakkur qilib yurgan mujohid bo'lsa o'sha 10 yil o'qigan tolibdan ko'ra mujohid yaxshi tushunadi shuning uchun birodarlar iymonni ta'rifini keltirgan paytda ulamolar qovlul qalbi va lisan qalbi so'zi tilli so'zi va amalul qalbi va amalul lisan va tilli amali qalb amali deb keladi iymon amalsiz bo'lmaydi biz aytdikki kechagi darsda nima dedik ilmni o'rganib turib amal qilmagan kishi nima dedik qanday o'xshatdik eshikdan kim esda bor qanaqa kishilar ilmni o'rganib turib o'tib o'tib o'tib sizlarga o'xshab esdan chiqarayotgan kishilar <laughs> bu puli bo'lib turib zakot bermayotgan odamga o'xshaydi yengilroq o'xshatib berdingiz u puli bo'lib turib zakot bermagan odamga nima qilinadi dedik fatukva biha jibahum va junubuhum va zuhuruhum uni biqiniga bellariga peshanalariga uriladida aytiladiki hada makanaztum li anfusikum mana shu sizlar o'zinglar nafsinglarga yiqqan pullaringlar kuntum taknizun endi mana azobini tortinglar shuning uchun ilm o'qib o'qirib amal qilmagan odamga shunaqa deyiladi bir tarsa kelgandan keyin u nimaga mani uryapsan desa shu ilmingga amal qilmagan eding shu ilming bilan jihod qilmagan eding shu ilmlar kelib turib shuncha anhol tavba suralar o'tib turib san umuman jihod qilmagan eding endi kofirdan tarsa kelsang uyingdan xotiningni olib ketsa bola chaqalaringni qamab qo'ysa xotining hijob yursa yechib qo'ysa o'g'illaringni masjidga kirmasa endi san o'zingdan o'pib kelagin san jihod qilmayapsan odamlar masalan to'fon bo'lsa o'zbekiston xalqiga ayollar qamalib ketsa ta'ziya bildirasiz lekin asosiy musibat o'zini nafsidan kelyapti shuning uchun bu ummat hozirgi mana ummat ham shu yerda turib turib idlibda turib turib rus burnini tagida turib turib jihodni mohiyatini yaxshi tushunmasa ertaga rusdan tayyora yesa o'zini ayblasin u savol jihodlarni qo'lida samolyot turadigan qurol bormi yoki ikki yuz uch yuz kilometrdan turib uradigan qurol bormi nimaga rus shunaqa tayyoralar bilan shunaqa narsalar bilan kirib kelyapti qo'rqadi u mujohidlardan tushunyapsizlarmi sizlar hali o'zinglarni tushunmayapsizlarda kimligingni tushunib yetolmayapsizlar siz qo'lingizga qurol olganingizdan keyin oddiy tursangiz ham maskalani qirqqa yetti qiyshiq maskalani kiyib turib bitta nashida aytib qo'ysangiz ham qo'rqitasiz siz esingizdan chiqmasin qo'rqmasa u odam unaqa tayyoralar bilan istidlollar bilan kirmaydi tushunib yetinglar shuni voqelik deb voqelik tili bilan aytib qo'yapti u voqelik bilan aldanib qolmang siz ko'zingizga odam to'playotganga o'xshaydi nimaga to'playapti u bitta o'zidan qo'rqyapti u idlibdagi mujohidlar o'zini tushunishlik kerak shuning uchun biz kechagi nimada da'vatda aytdikki amr ma'ruf nahiy munkar qilmasa ummat halok bo'ladi bu ummatni mumayyizatlardan ajratib turadigan sifatlardan bittasi amr ma'ruf nahiy munkar qilishlik amr ma'ruf nahiy munkar qilib ko'ring sizni atrofingizga illo salasa uchta yoki to'rtta odam to'planadi man bu narsani voqelikda ko'rganim uchun aytyapman nimaga Alloh subhanahu taolo Qur'onda vala tattabi'u xutuwati shayton dedi. shaytonniga izmingiz ergashmanglar dedi. Nimaga? Marhala sekinlik bilan ketadi. Birdaniga bo'lmaydi. Qozog'istonda kechilgan nimani ittifoqqa, sulhni ular nima deb nomlagan bilasizmi? Qadamma-qadam deb nomladi. E, birodarlar, kofir biz bilan ochiq-ochiq urushyapti. Tushunish kerak shu narsani. Siz Idlib idlibda xuddi mug'laq madrasaga kirib olgandek tashqaridan bexabar yashamaydi johid siyosatni biladigan takfirni biladigan odam bo'ladi takfirni biladigan desa qo'rqib ketadi odam nimaga desa siz takfir qilolmasangiz kofir bilan urusha olmaysiz tushunyapsizmi shuning uchun mana shu stakanga suvni qo'ying shunga stakanga rangi o'zgardimi o'zgarmadi shuning uchun qalbda kufr bitta tovutga kofir bo'lishlik bo'lmasa mana shunday turaversa siz uni ustiga iymonni qo'ying yuz litr limon quying buni rangi o'zgarmaydi nima qilish kerak ekan birinchi buni to'kib yuborish kerak oldin shuning uchun akalar jihod qilayotgan odam oldin tog'utga kofir bo'lishlikni allohga iymon keltirishlikni o'rganib olishi kerak tavhidi bo'lmagan odamni jihodi multfilmga o'xshaydi jihod ham shunaqa tavhidni tushungan odam <laughs> haqiqiy jihodga o'tadi keyin nima bo'ladi sizni kofir qidirishlikni boshlaydi o'ylab ko'ring usom rahimaullohni amerika qidirdi qosim rimin taniymizmi shayx qosim rimin abu hurayra sanaani degan laqab bilan mashhur bo'lgan usom rahmaulloh haqida ko'p eshitganmiz abu hurayra sanaani haqida u kishini asl ismi shayx qosim rimin bu, bu kishi haqida eshitmaganmiz ko'pchiligimiz u kishi aytar ekanki u kishini sheriklari kechasi bilan dinni g'amida yig'lab chiqargan ho'p abu musab zarqoviy taniymiz a ko'rganmiz u kishi bir marta muslimalar asr bo'lgan paytda qon bovul qilgan ekan qon bovul qilgan abu hurayra sonani baka fi kechasi bilan yig'lab chiqqan nima uchun bisababil umma ummatni g'amida shuning uchun kechasi bilan uxlamasdan kechasi bilan o'ylanib chiqsangiz buni hamma bilishi shart emas tafakkur ikki soat tafakkur qilib chiqing vallohi ikki soat tafakkur qilib chiqing ummatni g'amida ko'zlaringiz qizaradi ko'zlaringiz tagi oqaradi ozasiz siz ummatni g'amida shunday yashang haqiqiy taqvo mana bu tavhidni tushunib unga amal qilishlik bilan bo'ladi inshaalloh hayot bo'lsak tavhid darslarini o'tsak o'rgansak darslarimiz bo'lyapti alhamdulillah bilgan biladi bilmagan bilmayapti tavhid darslarini o'rgansak dinni haqiqiy jihatda tushunib yetamiz tavhidni tushunmagan odamni shuning uchun aytyapmanki jihodi bir e, karton aflam karton deydi ya'ni multfilm kabi bo'ladi tavhidni tushungan odamniki jihodi haqiqiy haqiqiy jihod bo'ladi va kofir bu bilan haqiqiy kurashadi u uni qidiradi shu odam fikr berayotgan odam kim o'zi shuni qidiradi shayx qosimir rimi rahmaulloh shahid bo'lganiga to'rt oy bo'ldi shekilli to'rt oy oldin shahid bo'ldi u kishi oxirgi xutbasi ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين g'amgin bo'lmanglar susaymanglar mo'min bo'ladigan bo'lsanglar sizlar ustunsizlar degan da'vat qilib ketdi va yaqinda kunlarda o'sha shahid bo'lishdan oldin da'vatni boshlaganida chiqaramiz deb e'lon bergan shu da'vatga yaqin u kishini nima amerikani istitlosi amerikani nimasi droni urdi endi bir narsa borki akalar biz ko'chalarda idliblarda qayta qayta balki sochlarimizni o'stirib chiroyli silohlarni taqib mayli yurmaylik lekin siloh bilan askar yurishimiz kerak idlibda bu mujohidni hayoti mamoti hech usoma rahmonxonni videoda qurolsiz ko'rganmisizlar qurolsiz yurganini ko'rganmisizlar ko'rmagansizlar hozir u kishini quroli hatto bin laden degan nom bilan mashhur bo'lgan asli rossiyani quroli akemsuv akemsuv qolib akam shu rossiya qo'ygan u nomni shu qolib ladin nomi bilan mashhur bo'lgan shuhron chunki shu qurolini biron marta tashlamagan o'ylaydiki odamlar bir falonchi mediyada qurol qo'yib chiqsa san bu quroling bilan qanday kofirlarni qo'rqityapsan deb o'ylashi mumkinda biz qurol bilan bu kofirni qo'rqit bu bizni hayotimiz bir juzimiz biz medaga boshimizni qo'yib chiqa olmaymiz biz medaga bir qo'limizni uzib chiqa olmaymiz bu hayot biz tanamizni juzi qurol ham xuddi shunaqa shuning uchun idlibda yuradigan birodarlar askariy kiyimda qurolida yurishlik kerak bu jihod maydoni bu madaniy maydon emas unutmaslik kerak shuni yo'qotib yubormaslik kerak ko'chalarda amr ma'ruf nahiy munkari chiroyli ko'rinishda baribir davom ettirishimiz kerak abu hurayra sonani rahmulloh haqida gapirayotgan shu kishi afg'onistonda shayx usomani soqchisi bo'lgan u odam lekin u odam shunaqa da'vat qiladiki saudiyada yigirma yil o'qigan ahli ilm qilmagan da'vatni qiladi u asli askariy amir u odam va shuni da'vati bilan odamlar qancha qancha insonlarni soatlab yigirma soatlab o'ttiz soatlab borgani yuz soatlab da'vati bor uni bir eshitdingda abu hurayra rasulullohning yarim soatlik darsini eshiting mana bunda topgan ma'noingizni mana bu darsda topolmaysiz nimaga <clears throat> chunki u haqiqatni da'vat qilyapti tushunyapsizmi <clears throat> hozir man sizlarga mana suvni quyishlikdan oldin quyasiz to'kasiz deganimdan ko'ra mana shu suvni quyib ko'rsatib berganim tushunarli bo'ldi hozir shuning uchun birinchi masala biz jihoddagi asosiy masala nima dedik tushuncha nima dedik asosiy tushuncha nimani quyib olishlik kerak birinchi nusrat tushunchasini yaxshi tushunmoqchi nusrat nima ekan yer fath qilish boshqa qilish nusrat tushunchasi ochilishlik kerak ochilgani bizga nusrat siz mana bu idlib kofir mana yerga kelmagungacha kim sodiq kim kozib bilmasdingiz o u damashqqacha borib rabot turiladigan paytda turkiyadan hamma kirib olgandi turkiyadan qochadigan ham kirib olgan edi shuning uchun machalkani bir siqqaningizda loyqasi chiqib ketdimi yana siqish kerak hali buni siqaverasiz loyqasi siqilaveradi oxiri toza machalka bo'ladi bu nusrat adatda bo'lmaydi hech qachon bitta payg'ambar butun kofirni ustidan g'alaba qozongan o'sha payg'ambarni tavhidi kuchli bo'lgani uchun g'alaba qozongan katibada sakkiz yuz kishi bo'lsin bir million odam bo'lsin aqidani yaxshi tushunmasa bu ko'pik kabi katiba bo'ladi siz olloh bilan yuradigan odam bo'ling siz faqat ollohga ishoning olloh bilan yashang olloh bilan yashash uchun tavhidni tushuning tavhidni tushunmasangiz olloh bilan birga yasholmaysiz butun Suriya ahli sizni tark qilib butun muhojir chiqib ketsin siz olloh uchun jihod qiling olloh uchun qoling sizni xafa ham qilib qo'ymaydi mahzun ham bo'lib qolmaysiz tushunyapsizmi shuning uchun aytyapman siz adadga qaramang kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan katiratan biiznillah qancha qancha oz toifalar bor ediki ollohni izni bilan ko'p ko'p toifalarni ustidan g'alaba qozondi va shuning uchun bilishligimiz kerakki birinchi nuqta kofirni boshi bo'ladi kimlardir o'ylagandek piramida bo'ladi piramidani tagidan boshlaysan emas eng muhim nuqta kofirni boshi bo'ladi shuning uchun dovud alayhissalom kelib turib qarshidagi qo'shindagi askarni boshlig'ini urgandan keyin orqadagi qo'shin o'z o'zidan taslim bo'ldi ungacha la bugun bizni toqatimiz yetmaydi bu jeyishga deb turgan edi jeyish boshi uriluvdi o'z o'zidan mag'lub bo'lib ilonni boshini kesganingizdan keyin u yog'i mag'lub bo'ladi shunga o'xshab ketadi shuning uchun biz yaxshi tushunishimiz kerakki yana bir tushuncha jihoddagi jihod faqat suriya jihodi emas bu jihodimiz biz turgan jihod yoki faqat shom jihodi emas bu bu jihod butun ummat jihodi nimaga desa shom ahli fasod bo'ladigan bo'lsa sizlarda yaxshilik yo'q degani biz aytdikki baniberda aytgan hadisimiz ikkinchi hadisda inna fil jasadda bitta go'sht bor ida fasadat jasadu kullu agar u fasod bo'ladigan bo'lsa hamma a'zo fasod bo'ladi ida solahat solaha jasadi kullu agar u isloh bo'ladigan bo'lsa hamma a'zo isloh bo'ladi ala va qalb u faqat qalb deb aytdi nabiy shoman ummat uchun qalb siz amri ma'rif nahiy munkar qilmang sizni orqangizdagi ummat fasod bo'ladi bu qoida bu Mening fikrim emas bu siz isloh bo'lmang u um, shom ahli degani muhojirlarni farqi yo'q shomga kelib shom ahli degani bilib qo'yinglar shom uchun jihod qilib olloh uchun jihod qilib olloh uchun olloh aytgan vojibotlarni olib kelgan odam shom ahli shomda turib turib muhojir boshqaga qaramaydi shu siz ham shom ahli shu shom ahli isloh bo'lmasa atrof fasod bo'laveradi oxiri sizga yetib keladi tushundingizmi shuning uchun bitta odam bizni bir qarindoshimiz infarkt bo'lganda infarkt bo'lganda u odamga aytilyaptiki ey san og'ir yuk ko'tarmagin o'lib qolasan deyapti infarkt kasalligida shunaqa og'ir yuk ko'tarsa o'ladi ikki marta bo'ladi uchinchisida og'ir yuk ko'taraversa o'lib qoladi aytsa u og'ir yuk ko'taraverarmishda ko'taraverarmish keyin aytyaptiki sanda aql yo'q ekan deyapti agar sani qo'ling kesilsa deyapti shu qo'lingni qanday asrab avaylaysan deyapti seni yuraging kasal bo'ldi ey qo'ling kesilsa san tirik qolasan lekin bu yuraging ketadigan bo'lsa o'lasan xuddi shunaqa akalar bu shoh ahli fasod bo'ladigan bo'lsa ana boshlanadi qiyomat qoyim bo'lishligi bir toifa isloh bo'ladi lekin boshqalar bu narsani isloh qilmay qo'yadi shundan boshlanadi o'zi qiyomat alomatlari tushunyapmizmi shuning uchun siz o'ylamang siz oddiy nuqtada turmayapsiz o'ylamang man oddiy kiyimlarni kiyib olib bir namozlarni o'qib bitta saroy millasi chiqib olib turib bir ikkita savol javob qilsa biz mag'lub unaqa narsa emas bu yerda siz shom ahli u odamlar jihodda hidini ham hidlab ko'rmagan sharoy millalar bir jihodni hidini ham hidlab ko'rmagan odam u tortishadimi mag'lub qilib qo'yadimi odamlar o'ylaydiki falonchi kishini falonchi ming odamni da'vat qilib yuboryapti deb turib tortish u hadafimiz emas bizni siz ishingizni qilavering orqada qolib ketadi nabiy sallallohu alayhi vasallam qancha qancha munofiq bor edi munofiqni tutib olib o'ldirdimi nabiy sallallohu alayhi vasallam o'ldirgani o'zini ishini qilaverdi munofiqlar o'zi ubay ibn salulla tirik murda bo'lib qoldilar shuning uchun siz yo'lingizda hadafingizni olingda shu yo'lda sabr bilan keting birodarimizga arab shayx aytyapti uka deyapti san bu jihodda tez shahid bo'lib ketishlikni o'ylama hozir gapim kulgili tuyulishi mumkinda aytyaptiki yaxshi xotin topib uylandi yaxshi uy olib yashada o'zingga yaxshi kiyimlarni kiyib olib yashaginda muhimi deyapti shu jihodda qol shunchalar to'g'irlash ko'ryapsizmi aytyaptiki hada jihad laysa qasir bu jihod deyapti kichkina yo'l emas ikki uch yil bilan tugaydigan yetti yil sakkiz yil bilan tugab qoladigan jihod emas deyapti shom jihodi ham xuddi shunaqa bu jihod deyapti uzun yo'l shu uzun yo'lga san tayyorgarligingni olib qo'yga nima nuqtada zaif tomoning bor shu zaif nuqtangga mayli ishla harom bo'lmasin shuni ishlab olda endi yo'lda davom et deyapti shuning uchun biz yashashlik kerak musan ibn harisa roziyallohu anhu gapini tushundikmi kim agar g'oyasini eng oliy g'oyasini bo'ldi man shahid bo'lib ketaman deb qo'yib olsa bu odam o'zi shu turishida halok bo'libdi chunki u odam faqat nima bo'lsa shahid bo'lsada nima bo'lsa shahid bo'lsa shuning uchun tolha roziyallohu anhu tushida ko'rdiki tushida ko'rgan paytida uch kishi nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga keladi birinchisi birinchi kishi birinchi yil ikkinchi kishi ikkinchi yil uchinchi kishi uchinchi yil ikkitasi shahid bo'ladi jangda bittasi to'shakda vafot qiladi tolxonada ham xuddi tushida ko'radiki to'shakda vafot qilgan ikkita jangda shahid bo'lganini yetalab kirib ketayotgan emish hozir hammamiz ichimizda o'ylaymizda qancha qancha birodarlarim shahid bo'lib ketdi qancha qancha moskadorlarim ketib qoldi man nimaekinman bir yomonmikinman boshqamikinman balki siz ummatga xizmat qilishingiz uchun olib qo'ygandir siz ketsangiz balki qancha qancha bevalar qancha qancha birodarlar sizsiz qolib ketar ummatga hali ishlaydigan erkaklar kerak akalar va haligi bir kishi ikki kishini olib kirib ketdi jannatga tolha roziyallohu ajablan tushunmadi ya'ni haqiqatda ajablanasiz bitta odam bitta odam masalan yo'lda otilib ketdida yoki masalan chiqqanda minaga tushdida ikkita odam birinchi saflarda turib shahid bo'lgan videolari chiqqan e, istishhodiy qilib yuborgan tasavvur qiling tushingizga kirib turib mana bu yerda portlab ketgan odam istishhodiy qilganini olib kirib ketyapti jannatga yur deb shafoatchi bo'laman deb tolha roziyallohu tushunmadi shu narsani qanday qilib deyaptida to'shakda olgan o'lgan odam kishini jannatga olib kirib ketadi deyapti nabiy sallallohu alayhi vasallamga yetib bordi bu xabar nimasiga ajablanasizlar dedi oxirgi vafot qilgani o'sha uch yil davomida ro'za tutmadimi qancha janglarga qatnashmadimi qancha namozlarni o'qimadimi tabiiy u o'tib ketadi dedi tushunyapsizmi hozir shahid bo'lib ketgan birodarlaringiz bo'ldi ramazon yo'q ularga mana bu qiyomillayl yo'q ularga hozir shahid bo'lib ketgan birodarlaringiz bo'ldi ramazon yo'q qiyomillayl yo'q ribot yo'q boshqasi yo'q illo ribotda bo'lgan birodarlarimizga ajri davom etadi bu boshqa masala qolgan birodar endi shahid qabul qilgan qilmagani hali bilmaymizda bu narsa ketgan birodarlar ketdi ularga bu bunaqa o'tirishlar hozir mana shu o'tirishda qanday turibdi holat bilasizlarmi osmon ahli qanday turibdi ko'tarilgan farishtalar hozir shu turishni his qiling shu narsani farishtalar ko'tarilgan aytyaptiki ular nima deyapti deyapti alloh subhana taolo biladi u alloh subhana taolo bilib turib so'rayapti nima deyapti ular deyapti <coughs> deyaptiki sani takbir aytyapti sanga ulug'layapti hozir ulug'layapmiz robbimizni to'g'rimi robbimizni dinini o'tyapmiz boshqa qilyapmiz u aytyaptiki nimani so'rayapti dedi jannat so'rayapti dedi ko'rganmi yo e, sani mani ko'rganmi dedi yo la olloh seni ko'rmagan deyishdi deyishuvdi ko'rganda nima bo'ldi sani bundanda takbir qilardi ulug'lardi jannatni jannat ko'rganmi dedi yo'q ko'rmagan dedi jannatingni so'rayapti dedi ko'rganda nima bo'lardi qattiq so'rardi do'zax ko'rganmi nima so'rayapti panoh so'rayapti do'zaxdan ko'rganda nima qattiq so'rardi jannatim vojib bo'ldi ularga dedi tasavvur qiling hozir shu turishga vojib bo'ldi deyapti duo qiling so'rang jannatni so'rang do'zaxdan azob so'rang panoh tiling birinchi o'rinda allohni jamol qiling jannatim vojib bo'ldi deyapti ha endi aytyaptiki yo robbiy deyapti bitta odam bor edi adashib kirib qoldi shu majlisga deyapti uni o'zi asli eshitish uchun kirmadi mana arablar kelib ketyapti hozir uni maqsadi u u majlis uchun emas qani o'zbek bir da'vat qilayotgan bir ko'raychi deb ketdi o'sha nima bo'ladi degandi unga ham jannatim vojib ya'ni Alloh subhana taolo baxil zot emas tushunyapsizmi odamlar o'zini fikridan kelib chiqadida kelib chiqib turib e, aytadiki bir masiyat qilib qolsa Allohni hududlarini tor qiladida odamlar aybini qidirib yuradi ha bir odam zino qiluvdi nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga e'tirof qilib keluvdi nabiy sallallohu alayhi vasallam rojimga buyurdi u toshdan qo'rqib qochib ketdi nabiy sallallohu alayhi vasallam tark qilib qo'yavermaysizlarmi ketavermaydimi deyapti shu Alloh uchun kelib qo'yganimiz uchun yuribmiz shu sabr qilaylik nusrat qachon ekan yaqin ekan yaqin yaqin qachon savol masalan sizga qachon bu birodar keladi desak yaqinda keladi deysiz to'g'rimi u sharti u nusrat sharti boshqa narsa nusrat o'zi qachon ekan yaqinda yaqin kunlarda keladi balki siz uni ko'rmaysiz balki mana shu nusratdir bilmayotgandirsiz shuning uchun mana shu jihatdagi asosiy tushunchalarimizni to'g'rilab olaylik hm? sabr bilan bo'ladi nusrat keladi hamma narsa bo'ladi dinni toromaylik keng olaylik biz jihodimiz bitta amirga yoki bitta kishiga yoki bitta suriyaga cheklangan emas biz jihodimiz keng nabiyimiz muhammad robbimiz olloh alloh subhana taolo hayyi hayy va qayyum bo'lgan zot o'lmaydi robbimiz uchun jihod qilyapmiz modomki alloh subhana taolo hayy va qayyum ekan bizni jihodimiz qiyomatgacha shuning uchun alloh subhanava taolo makkada jihodga izn bermaganligini endi tushundikmi sahobalar kalta yeyish kerak edi abdulloh ibn masud qur'on o'qib kalta yedi abu bakr roziyallohu anhu kalta yedi nabiy sallallohu alayhi vasallamni boshiga ichak tashladi abdurahmon ibn af bilol roziyallohu anhu habbob ibn arab hamma azob aksar sahobalar qiynaldi endi bu odam nima qiladi qasos oladi endi jihodda hozir yangi kelgan odam bilan jihodda eski yurib turib qo'li ketgan odamni kofir bilan nafratlanishi bir xil bo'lmaydi yoki u kamar hamrada yashab yurgan birodarlar o'sha paytdagi odam bilan hozirgi paytdagini farqi bo'ladi haqiqatda jihodni mohiyatini tushungan bo'lsa oldingi birodarlar biladi oldin idlib ham qo'lda bo'lmagan idlib ham qo'lda bo'lmagan jisr shug'ram bo'lmagan hozir jisr shug'ram bor idlib ham bor va qolaversa atmada davla bo'lgan boshqa bo'lgan hamma birodarlar biladi shu jisur shug'ur necha haftada fath bo'ldi ikki haftada ikki haftada olloh fath berdi Jissi shug'ur kattaligini ko'rgansizlar shuning uchun tushuninglar birodarlar nusrat arzon narsa faqat mo'min tayyor bo'lishi kerakda bunga mo'minlik bo'lishi kerak inshaalloh alloh subhana taolo bu suhbatlarimizni davom qilsin shuning uchun akalar bu hali yo'llarimiz uzoq sabr qilaylik alloh subhana taoloni nusrati yaqin hali marhalalar bor oldimizda qanaqa marhala bor bilmaymiz kimimizga qanaqa narsa keladi bilmaymiz bu narsani o'sha aytganimdek nozik nuqtangizni tarlab qo'yavering o'sha tarafdan keladi subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk inshaalloh darsda esda qolsin akalar hozir nechta dars bo'ldi to'rtta bo'lgan bo'lsa to'rtta darsda nimalarni gaplashib o'tganimizni bitta eslab o'tinglar o'zinglar eslab o'tib shuni muqobilida nima amal qilish kerak kamida ko'p gaplarni gapirib yubordik boshqa qildik